Sjeti se smrt, se smrt, sjeti se. Gdje je doktor? Gdje je doktor? Nema Boga sem Allaha. Nema Boga sem Allaha. O Allahu smiluj mu se. O Allahu smiluj mu se. O Allahu smiluj mu se. Kuda? Kuda? toga dana povratak je tvome gospodaru. Stvarnost, makoliko je čovjek zanemarivao, posljednji čas, odlazak, stvarnost čiju su čašu ispili svi poslanici i vjerovjesnici, njenu gorčinu su okusili i maloumnici i griješnici. Kullu وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Svako živo biće će smrt okusiti i nagrada ćete dobiti samo na sudnjem danu. ko bude od vatre udaljen i u džennetu uveden. ta je postigao što je želio, a život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje. Smrt. Šta je to smrt? Jedna velika stvar. Čaša koja kruži i iz koje ćemo svi piti. Onima koji se strastima svojim odaju, ona je uvijek gorka. Onima koji pamet imaju, ona je opomena. A onima čija srca samo za Allahom žude, ona je prepreka koja ih odvraća od čežnje za drugima. Šta je sa onim koga čeka tamni kabur i obračun kod njegovog gospodara?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 Toga dana će gospodaru tvome priveden biti. To je smrt. Od nje te vojska ne može zaštititi, niti se od nje može naći neko utvrđenje. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة Gdje god bili, smrt će vas stići, makar vi bili u utvrđenim gradovima. Onaj opominjač koji ne govori, kupi sve red, i bogate, i siromašne, i zdrave, i bolesne, i ugledne, i odrasle. sve što je na zemlji prolazno je, ostaje samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti. Onome ko ostavlja namaz i slijedi svoje strasti, licemjerima i bludnicima, nasilnicima i klačiteljima, onim koji ogovaraju i prenose tuđe riječi, zavidnicima i lihvarima, onima koji gledaju i čitaju ono što ne priliči, onima čije su uši zaglušene pjesmama i muzikom, onima koje je zaokupilo sakupljanje haram i metka i njihove firme, onima koji daju mito i onima koji ga primaju, alkoholičarima i drogerašima, onima koje se razgoličavaju oblačeći kratku i prozirnu odjeću, svim griješnicima, gdje je izlaz, gdje će pobjeći od smrti, kabura i obračuna na sudnjem danu. Allahovi robovi. Pripremite se za smrt koja nije došla nikome nemogavši ga savladati, niti se od nje iko mogao bilo čime zaštititi, a da ga ona nije uništila. Čiji je to život bistar, a da ga ona nije pomutila? Ima li ikoga, a da ga ona nije uzela? Koja je to grana izrasla, a da je ona nije slomila? Koja je to zgrada čvrsto izgrađena, a da je ona nije svršila? Ko je taj koji je bio nemaran i život u igri i zabavi provodio, a da ga ona nije uzela? Koji je to bogataš koji je stekao veliko bogatstvo, a da ga ona nije osiromašila? O Allahovi robovi! Budite spremni i Allaha se bojte. Nemojte se lažnim nadama zavaravati i zaboraviti da imate rok određeni. Ne oslanjajte se na Dunjaluk, jer on vrlo često prevari. On se ukrasio za vas svojim čarima i iskušava vas lažnim nadama. Okitio se svojim ukrasima za one koji ga prose kao kakva mlada. Oči u njega gledaju, srca se na njemu zadržavaju, za njim duše čeznu. A koliko je on oni koji su za njim čeznuli uništio? i onoga koji je sa njim bio zadovoljan učinio nezadovoljnim, pa gledajte na njega kakav on u stvari jest. On je kuća puna nesreće koju Allah prezire. Onoga ko tek na njega stigne, on iskušava, njegova moć prolazi. Onaj ko je na njemu uvažen, postaje ponižen. Mnoštvo sa njega nestaje i sve manje i manje postaje onaj koga voli umire. Dobra koja su na njemu nestaju, pa Allah vam se smilovao. Probudite se iz svoga nemara, čuvajte se svoga izležavanja. Za čovjeka se prvo kaže, ah, jest bolestan, stvarno je jako oslabio. Ima li za njega lijeka? Može li mu doktor pomoći? Onda ti se zovu doktori mada se niko ne nada da ćeš ozdraviti, onda za tebe kažu, taj i taj mi ostavi ostavio ovo poruku. A nemalo zatim, ne može govoriti sa svojom braćom, ne prepoznaje komšije. Tada ti čelom poteku krupne graške znoja. Tvoje bolno zapomaganje postaje sve jače i jače. Tada ti nestaje samo pouzdanje, a obistinjuju se tvoje slutnje zapadaš u smrtni ropac. Oni oko tebe plaću. Ne možeš da govoriš. Nestaje ti moć govora. I tada nastupa smrt. Duša izlazi iz tebe uzdižući se prema nebu. Oko tebe se u tom trenutku kupljaju ljudi i prinose ti kefine, a onda te kupaju i zamotavaju u njih. Tada te napuštaju tvoja djeca i odmaraju se oni koji su ti bili zavidni. Tvoja se porodica vraća tvom imetku, tada ostaješ sam sa svojim djelima. O griješniče, griješi ti se pišu i za njih ćeš račun polagati, a tvoje srce je nemarno prema tome. Ti se mučenički trudiš u potrazi za dunjalukom i prilikom toga srljaš u grijehe. Zar se ne sjetiš da te smrt već sutra može iznenaditi? Zar ne znaš da ćeš nakon spokoja biti potrešen? O Allahovi robovi, sjetite se smrti koja će vas rastaviti od vaših voljenih, koja će učiniti da vam više ne koristi vaše porijeko, koja će pognuti vaše vratove, koja je propa za nasilnike i tirane, koja nosi sa sobom vaše očeve i majke. Zar ne vidite kako je smrt uništila prijašnje narode i pokosila prijašnja pokoljenja, porušila velike dvorce, raskopala njihova druženja, srušila njihove kuće i stanove, izbrisala tragove onima, razorila ono što su oni gradili, nije im koristilo ono što su oni gomilali, nije i zaštitilo ono što su gradili i pravili, ostali su crvima rastočene kosti u kabrovima, uistinu su smrt i njene tegobe za ljude velika stvar. Ona ih izvodi iz velikih i raskušnih kuća u tjeskobu kaburova, nije više od koristi to što su oni gomilali i zarađivali, napustili su ih rođaci i voljeni, ostavili ljudi i njihova braća, zaboravili ih i njihovi bližnji i daljni smrtne tegobe. A šta ti znaš, šta su to smrtne tegobe? وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Smrtne će muke zbilja doći, to je nešto od čega ne možeš pobjeći. Zaista smrt ima svoje tegobe. A zašto vi kada duša do guše dopre i kada vi budete tada gledali, a mi smo mu bliži od vas, ali vi ne vidite, Zašto je onda kad niste u tuđoj vlasti ne povratite ako istinu govorite? O čovječe, samo što ti smrt nije došla rastavljajući te od onoga što ti voliš i za čim žudiš, dok ti stenješ i prevrćeš se u žestokim bolovima, nećete moći zaštititi ni tvoj otac, a ni tvoje dijete. nećete moći spasiti to što si za života zaradio i nagomilao. Tvoja ti rodbina neće biti od pomoći, niti ćete moći zaštititi a ni u kući utočište, nećeš naći. Neki ljudi su rekli, ušli smo kod Ata Esulemija, kako bismo ga obišli dok je bio bolestan, prije nego što će od te bolesti umrijeti, pa smo ga upitali, kako ti vidiš stanje u kojem se nalaziš? Smrt mi je već u grlu. Kabor predamno. Sudnji dan i mjesto na kojem ću stajati Sira čuprija preko džehennema moj put. A ne znam šta će sa mnom biti. Odgovori on i žestoko zaplaka. Tako da je zbog toga pa u nesvijest. Kada je došao sebi reče, O Allah, smiluj mi se. Smiluj mi se prilikom smrtnih tegoba i kabrskog iskušenja Smiluj mi se, kad pred tobom budem stajao, o najmilostivi. Kada se prikučila smrt Muhammedu i Sirinu, plakao je, pa je upitan, zašto plačeš? Plaćem zbog onoga što sam propustio u danima koji su prošli, zbog toga što sam malo radio za džennet i za ono što će me spasiti od užarene vatre. Prenosi se da je Hasan el Basri rekao, jedan od dobrih ljudi se prikazao nekome u snu nakon što je umro, pa je bio upitan, kako si podnio smrt? Ah, ah, Allaha mi, bila je teška. Tako mi onoga, osim kojeg drugog Boga nema, bila mi je gora nego da su me kuhali u kazanu ili rezali testerama. Prišao mi je melek smrti, i iščupao dušu iz mog tijela. Da sam kuhanu kazanu sedamdeset puta, bilo bi mi lakše. Dovoljna je smrt kao nesreća, ali ono što je poslije smrti je još gore. Ibn Sirinu bi, kada bi pomenuo smrt, zamro svaki njegov organ. Kada se razbolio Rebi Ibn Hajsem, radi Allahu Anhu, upitali su ga, hoćemo li ti zovnuti doktora? On je to odbio, razmislio i upitao, gdje su Adi Semud? Gdje su stanovnici Resa i mnoga druga pokoljenja? I oni su imali liječnike i lijekove, pa nisu ostali ni oni koji su liječili, ni oni koji su bili liječeni. Svi su oni bili i nestali. Sufjan Sevri je rekao, nema ništa gore za mene od smrtnih muka, bojim se da ću ih teško podnositi, pa moliti Allaha da mi ih ublaži, a onda mi se ne usješa dova i to me slomi. Abdul Melik ibn Mervan je bio emirul mu'minin. Bio je zapovjednik. I to koji zapovjednik? Svemu se pokoravalo. Vladao je istokom i zapadom. Zapovjednik čije su se sve naredbe izvršavale. Ko bi ga vidio, osjetio je strah od njega. Pao je na smrtnu postelju, pa je upitan, kako sada vidiš sebe? Baš onako kao što Allah kaže. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ Doći ćete nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Kada mu se bolest pogoršala, on je uzdahnuo pa se podigao i rekao, o Dunjaluče, kako li si divan, ali onaj ko je na tebi visok je nizak. Mnoštvo onoga što je na tebi je bezvrijedno, mi smo s tobom bili očarani. Zatim je recitovao par stihova. Ako me budeš pitao, tvoje pitanje će za mene biti patnja. O gospodaru moj, koju neću moći podnijeti ako prijeđeš preko mojih grijeha, pa ti si onaj koji oprašta griješniku čiji su grijesi poput brda. O ti koji si ovim prolaznim životom zaveden, sjeti se onoga dana kada će te gasuliti, tada više neće biti tvoje snage, nestaće tvoga imetka, tada će te odnijeti od tvojih voljeni, spremit će te da te u zemlju zakopaju, da te crvima predaju, tako da ćeš izgrižene kosti postati. أبدا بالفضيلة يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي Zar se ne prisjetiš strašnoga kabura u koji ćeš doći? U njemu se tijelo, nakon što je čitavo bilo, raspada. Zar se ne prisjetiš sudnjega dana koji će dugo potrejati i njegovi strahota? Svoju mladost provodiš u igri i zabavi, ali sa prvim znacima smrti ćeš ostariti liječeći rane kuda duša izlazi, pa nećeš naći nikoga da ti se smiluje i pomogne, niti će se imati gdje pobjeći. Sklopit će ti se oči, kad duša tijelo napusti i ukočit će se tvoje tijelo. Onda će te na brzinu opremiti, vodu i čefine primaknuti, neko će to okupati pritom plaćući i čefine koji su složeni bili razmotati إلى ربك يومئذ المساق Toga dana ćeš se gospodaru svome vratiti. Kada vjernik bude nošen na ramenima ljudi i vikaće, požurite sa mnom, požurite sa mnom, pa će u kaburu biti pitan i odgovor će morati dati, a onda će mu se otvoriti vrata prema džennetu. إلى ربك يومئذ المساق Toga dana ćeš se gospodaru svome vratiti. Kada nevjernik bude nošen na ramenima ljudi i vikaće, o teško meni, kuda me to nosite? O teško meni, kuda me to nosite? Pa će biti pitan i neće moći odgovoriti i onda će mu se vrata prema džehennemu otvoriti i on će njegovo prebivalište biti da nas Allah toga zaštiti. دربا لأمتي قادها نحو عزتي ثم عافت كمنهجا فهوت في المذلة في سوى دربك الأنام الله قصانيك صلى الله عليه وسلم كاجي وبدأ جليو دس صلى الله سرتني يا الله će se htjeti s njim sresti. Ako bude mrzio da se s Allahom sretne, i Allah će mrziti da se sa njim sretne. Pa ja iša radi Allahu anha ili neka druga žena Allahovog poslanika rekla, mi zaista mrzimo smrt. Nije to, reče Allahov poslanik, već vjernik, kada mu se približi smrt, bude obradovan time da je Allah njime zadovoljan, pa mu ništa drugo ne bude draži od onoga što je pred njim, te poželi da sretne Allaha, a pa i Allah poželi da ga sretne. A nevjernik, kad mu dođe smrtni čas, bude obaviješten o tome da je Allah srdit na njega i da ga čeka kazna, te mu ništa ne bude mrži od onoga što je ispred njega, te zamrzi da sretne Allaha, pa i Allah zamrzi da ga sretne. O Allahovi robovi, potrudite se da se spasite džehennemske kazne, da se popravite, prije nego što bude kasno. Tako mi Allaha, nema nikoga od vas, a da se ne pokaje i uvidi da je pogriješio kada se smrt kao kazna počne ispuštati na njega. Međutim, pokajanje tada neće biti od koristi. Neće biti opravdanja. Nikoga neće biti da ti pomogne. Nikoga neće biti da se za tebe zauzme. Ono što je prošlo ne može se vratiti. Tada će se žene u dati. Tvoja porodica i tvoja braća će suzeliti Djeca tvoja će bez roditelja ostati i tada će neko reći, umro je taj i taj. te u tvojih voljenih i u crnu zemlju spustiti, u tjesni kabur iz kojeg izlaza nema. O čovječe, ne zanosi se lažnim nadama, neka te ne zavara nada da ćeš dugo živjeti, jer ćeš u kabur biti spušten. Na umu ti ni tvoj prisni prijatelj neće biti. Smrt će sve uzeti, pa ni moćan, ni ponižen neće na ovom dunjalu postati. Omer ibn Abdulaziz, rahimehullah, je jednom prilikom rekao onima koji su kod njega sjedili, sinoć sam legao i nisam nikako mogao zaspati. Šta te je to tako uznemirilo, upitaše prisutni. Taman kad sam legao u postelju i stavio glavu na jastuk, sjetio sam se smrti. Pred očima sam vidio sliku mrtvaca, nekoliko dana nakon njegove smrti, kada ga ostavi njegova porodica i prijatelji. Vidio sam kako mu se promijenio miris, kako su mu se čefini poderali i kako crvi načinju njegovo tijelo. Zatim zaplaka i reče, La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Ila rabbika idinil masaku toga dana ćeš se gospodaru svome vratiti. Kada je Ebu Hureyre bio na samrtnoj postelji, plakao je i rekao, rasplakalo me to što se nisam dovoljno spremio za ahiret, slabost vjerovanja i strah da neću preći sirat čupri. Zatražite utočište kod Allaha od kaburskih patnji. Zatražite utočište kod Allaha od kaburskih patnji. Esselamu alaikum o vjernici koji stanujete u ovim kućama, i mi ćemo vam se uskoro pridružiti. Molimo Allaha da oprosti i nama i vama. Od Bera ibn Aziba radi Allahu anhu se prenosi da je rekao Izašli smo sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi veselem da klanjamo dženazu nekom čovjeku od Ensarija. Približili smo se kaburu, pa pošto je tijelo spušteno u njega, Allahov poslanik sallallahu alaihi veselem je sjeo pored njega okrenuši se u pravcu kible, a i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni, kao da su nam na glavama ptice. U svojoj ruci imao štab, s kojim je udarao po zemlji. Ponekad bi pogledao u nebo, a zatim u zemlju. Svoj pogled je dizao prema gore i spuštao. Zatim reče, utječite se Allahu od kaborskih kazni. To je rekao dva ili tri puta, a zatim izgovorio tri puta. Allahu moj, ja ti se utječem od kaburskih kazni i iskušenja i dodao, zaista vjernik, rob Allahu kad napušta ovaj svijet i ide na budući, dođu mu meleci sa neba, bijela izgleda, u sjaju kao sunce. Sa sobom nose džennetsku odjeću i džennetski miris. Približe mu se tako da ih može vidjeti. Zatim dođe melek smrti pored njegove glave i kaže, o dobra dušo, a u drugoj verziji, o smirena dušo, idi oprostu svoga gospodara i njegovom zadovoljstvu. Duša zatim napušta svoje tijelo poput kapljice koja klizi sa svoga mjesta. Zatim je prihvataju, a u drugoj predaji, pa kad duša napusti tijelo, blagosiljaju ga svi meleki na nebu i zemlji. Potom mu se otvaraju nebeska vrata i svi čuvari tih vrata mole se Allahu za njegovu dušu. Meleke je prihvataju i ne odvajaju se od nje ni jednog trena, sve dok je ne postave u haljine, kefine i miris. Uzvišeni Allah o tome kaže ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون A kad nekom od vas smrt dođe, i zaslanici našim mu bez oklijevanja dušu uzimaju. Od nje se proširi najljepši miris, kakvog na zemlji nema. Potom se, noseći je penju u visine. Kad prođu pored grupe meleka, svi upitaju čija je ovo plemenita duša. a meleki odgovaraju, to je taj i taj. I tada spomenu njegovo najljepše ime s kojim su ga ljudi zvali na zemlji. Tako biva sve dok ne prođu zemaljsko nebo i zatraže dozvolu za prolazak. Pošto im se dozvoli, idu dalje prema nebu koje slijedi. Tako biva sve dok ne dođu do sedmog neba. Uzvišeni Allah tada kaže inna وما أدراك ما عليون Pišite moga roba u knjigu velikana. U istinu, knjiga čestitih je u Ilijunu. A znaš li ti šta je Ilijun? I on bude upisan u knjigu velikana, a potom im se naredi. Vratite moga roba na zemlju, jer ja sam ljude stvorio od zemlje, u nju ću ih ponovo vratiti, a iz nje će biti proživljeni i drugi put. Zatim se njegova duša vrati u tijelo i tada čuje odijeke obuće svojih drugova kako napuštaju mezarje. Tada mu dođu dva snažna meleka koji ga počnu ispitivati. Ko ti je gospodar? A on će odgovoriti, moj gospodar je Allah. Koja je tvoja vjera? Oni će ponovo pitati. A on će reći, moja vjera je Islam. A ko je čovjek koji vam je poslan? Upitat će oni. A on će reći, on je Allahu poslanik. Njihov daljni razgovor će teći na sljedeći način. Kako ti je djelo? On će odgovoriti. Čitao sam Allahu u knjigu i vjerovao u ono što tamo piše. Zatim će ga stegnuti i ponovo upitati ko ti je gospodar, koje si vjeri, ko ti je poslanik. I to će biti posljednje kabursko iskušenje kojem će vjernik biti izložen Uzvišeni Allah kaže Yuthabbitu Allahu Allah će vjernike postojanom riječu učvrstiti i na ovom i na onom svijetu. A on će reći, moj gospodar je Allah, moja vjera je Islam, moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi veselem. A zatim će uzviknuti glasnik sa neba, Istinu je rekao moj rob, pripremite mu mjesto u džennetu i otvorite džennetska vrata. Do njega će dopriti džennetski miris, lijep i ugodan, a kabur će mu se proširiti dokle pogled dopire. Zatim će mu doći čovjek lijepa izgleda, u lijepoj odjeći, lijepo namirisan i reći će, raduj se svojoj sreći, Allahovom zadovoljstvu i džennetu punom blagodate. Ovo je dan koji ti je običan. On će sav radostan i sretan upitati, Allah te nagradio, a ko si ti što mi donosiš ovo dobro? Ja sam tvoja dobra djela koja si činio, odgovorit će on. Boga mi, ja sam to učinio sa željom da postignem Allahovo zadovoljstvo, izbjegavajući grije. Allah neka te nagradi, odgovorit će on. Onda će se otvoriti džennetska i džehennemska vrata. Pokazat će mu se mjesto u džehennemu i reći, ovo ti je bilo predviđeno boravište, pa ti ga je Allah zamijenio sa mjestom u džennetu. Pošto pogleda džennet, reći će, gospodaru moj, ubrzaj sudnji dan da bi se susreo sa svojom porodicom i imetkom. A nevjernik, kada napušta ovaj svijet i odlazi na ahiret, dođu mu sa neba meleki grubi i strašni, tmurnog izgleda i sa sobom nose platno od kostrijeti. Približe mu se tako da ih može vidjeti, a zatim mu dođe melek smrti kraj njegove glave i kaže, o pogana dušo, izlazi, idi, Allah je srdit na tebe, zatim će njegova duša napustiti tijelo uz veliku muku, kao što se vruć ožeg vadi iz vlažne vune, kidajući veze i živce. Proklinju ga meleki i stanovnici neba, pred njim se zatvaraju nebeska vrata, a čuvari tih vrata mole uzvišenog Allaha da im ne šalje takvu dušu. Zatim je prihvataju ona dva meleka u svoje ruke i ne puštaju je ni jednog trena, sve dok je ne postave na platno od kostrijeti. Tada se osjeti smrad kakvog nema na zemlji i zatim se dižu u visine. Kada prođu pored grupe meleka, svaka od njih upita, čija li ovo pogana duša? Odgovorit će se, to je taj i taj. Ispomenut će njegovo najružnije ime s kojim su ga zvali na zemlji. Tako će biti sve dok ne dođu do kapije prvog neba i zatraže dozvolu ali vrata im se neće otvoriti. Zatim je poslanik sallallahu alihi veselem proučio, njima se nebeska vrata neće otvoriti i prije će deva kroz iglene uši proći, nego će oni u džennetu ući. Allah će tada reći, pišite ga u knjigu poniženi, a zatim ga vratite na zemlju, jer ja sam rekao da sam ljude od zemlje stvorio, da ih u zemlju vraćam i da ću ih ponovo iz zemlje proživjeti. Duša njegova bit će protjerana sa neba i spojit će se sa tijelom. Zatim je rekao وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيِّرُ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق a onaj ko bude smatrao da Allahu ima i koravan, bit će kao i onaj ko je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili onaj koga je vjetar u daleki predi odnio. Pošto mu se duša vrati u tijelo, on čuje odjeke koraka onih koji odlaze. Zatim mu dođu dva meleka strašna izgleda, podignu ga i počnu ispitivati, ko ti je gospodar, a on će reći, ah, ah, ne znam Meleci će ga upitati koja je tvoja vjera, a on će odgovoriti, ah, ah, ne znam. Ponovo će upitati ko je čovjek koji vam je poslat, ah, ah, ne znam, reći će on. Tada će viknuti glasnik sa neba, laže on, pripremite mu mjesto u džehennemu, otvorit će mu se vrata džehennema i do njega će dopirati njegova vrelina i njegov smrad. Kabur će se tako stjesniti da će kost kroz kost prolaziti. Pojavit će se čovjek ružnog i strašnog izgleda, u ružnoj odjeći, smrad će iz njega udarati i reći će mu, teško tebi sa tvojim zlom. Ovo je dan koji ti je obećan, on će povikati, a ko si ti što mi donosiš ovu strašnu vijest, on će mu odgovoriti, ja sam tvoja loša djela, Boga mi, kad god si uradio loše djelo, ono te je udaljilo od pokornosti Allahu, a ubrzalo tvoj put ka neposlušnosti i Allah te kaznio, on će tada povikati, o Allah, odgodi sudnji dan. O ti koji si nemarno odnosiš prema Allahu i Ahiretu, dokle ćeš hodati u tminama mraka i grijeha, dokle ćeš sam sebe sramotiti blatom grijeha, dokle ćeš ostati zarobljenik svojih strasti koje te odvraćaju od tvoga gospodara i zaštitnika, Mnogobrojna su pitanja koja od tebe traže pažnju i prisustvo srca. Šta očekuješ? Da li očekuješ smrt? A šta je poslije smrti osim polaganja računa i kazna, ako te tvoj gospodar ne obaspe svojom milošću? Ako kažeš ne, pa da li si dobio garanciju da nećeš umrijeti dok se ne pokaješ ili šta misliš? Htjedneš da se pokaješ prilikom smrti, ali tada nema pokajanja. uzvišeni kaže وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما nema pokajanja za one koji rade loša djela, pa kada smrt zateče jednog od njih rekne, ja se sada u istinu kajem, ni za one koji umru kao nevjernici, to su oni kojima smo pripremili bolnu kaznu. Skloni zastor sa svoga lica i pogledaj put prije nego se zastor digne na dan kada neće koristiti metak niti djeca. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći i u rog će se puhnuti. To je dan kojim se prijeti i svako će doći, a sa njim vodići svjedok. Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid. Čudan li je tvoj slučaj? Tvoj život je kratak, a ti ga u nemaru provodiš. Zar ne vidiš da si svakog časa smrti sve bliži i bliži? Probudi se iz svoga nemara prije nego ti smrt dođe, ako imalo pamet imaš. Ubrzo će te u kabur nositi i postat ćeš samo truhle kosti zemljom prekrivene Šta će biti satovom onoga dana kada Allah mrtve proživi i na vidjelo izađe ono što je u srcu bilo, kada ćeš za ono što si radio pred gospodarom svijetu odgovarati, kad račun budeš polagao pred onim koji zna ono što kriješ i ono što javno iznosiš, kada se vaga tog dana postavi.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 A oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze naše nisu priznavali stradati. Jezid el Ukaši bi sebi govorio, teško tebi jezide. Ko će za tebe klanjati kad umriješ? Ko će za tebe postiti nakon što umriješ? Ko će umjesto tebe učiniti da tvoj gospodar tobom bude zadovoljan? Toga dana ćeš se gospodaru svome vratiti. Koliko si veliki i mali i grijeha već zaboravio da si počinio, a Melek ih je sve zapisao. Koliko si nevolja prouzrokovao, koliko si samo tajni krio, pa su se one na tvoje oči razotkrile. Boj se onoga dana kada ćeš pred gospodarom svojim stajati i račun čak i za najmanju sitnicu polagati. Pokaje se prije nego što bude kasno, prije nego budeš govorio, gospodaru moj, povrati me da dobra djela činim, tada nema povratka. Tvoj život je prošao, u igri i zabavi si ga proveo. Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me da uradim kako dobro u onome što sam ostavio, nikada. To su riječi koje će on uzalud uzgovoriti, pred njima će biti prepreka sve do dana kada će proživljeni biti.